50 languages. 60. 60. À la banque. À la banque. Je voudrais ouvrir un compte. Je voudrais ouvrir un compte. Voici mon passeport. Voici mon passeport. Et voici mon adresse. Et voici mon adresse. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. Je voudrais toucher un chèque voyage. Je voudrais toucher un chèque voyage. À combien s'élève la commission À combien s'élève la commission Où dois-je signer Où dois-je signer J'attends un virement d'Allemagne. J'attends un virement d'Allemagne. Voici mon numéro de compte. Voici mon numéro de compte. Est-ce que l'argent est disponible Est-ce que l'argent est disponible je voudrais changer cette somme. Je voudrais changer cette somme. J'ai besoin de dollars américains. J'ai besoin de dollars américains. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. Y a-t-il un distributeur automatique billets Y a-t-il un distributeur automatique de billets Quel montant est-il possible de retirer Quel montant est-il possible de retirer Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser